Sakti niki mangke teng Poncowati ngati-ati lho. Sampeyan aja mlebu maling nyolong Prabu Rama karo Lesmana nek kunangan perjuwite. Njujuk bengi wae, Guk. Bengine kok wong Poncowati mboten tau do tilem niku miturut saking sandangipun bilung. Pon betah melek kaya ngapa nek aku sing mlebu mesti bakal iso padha turu awit aku duwe aji penyirepan. Nah, iki lho. Penyirepan iki tegese bisa nyirep wong do melek do krasa ngantuk. kuwi sing adi-adi sak mlebu maling. Heeh. Hmm. ngene Kang, wong tanah Jawa ki lembute ya pinter, penolak ngantuk kuwi ana. Apa jenenge? Aji Dipa. Angger krasa ngantuk kok wangune ngantuk ki ora baen-baen ya diwatek Aji Dipa. Arep ngantuk kok apa yo dadi ora ngantuk. Weh, la iya ya la iya. Monggo sing duwe Aji Dipa ki kono Semar. Oh. Semar iki mbakno wonge kok ngono, betam lek kae. Semar kuwi betam. Melek betang kerep dadepi panganan rak mimpli wae. Ya ayo nek mangan ro turu nek kelelegen. Wis aja padha rembugan sing aneh-aneh wae sik ming karek melu karaku mengko bute Prabu Rama tak colonge. Nggih. yen ngaten monggo maun, sing atos-atos Raden Trigongga aja kuwatir to Gok mbileng aja oleh ado-ado ayo lung diderekke iya Kang wah jananku nek kok ngene deg-degan wae sing tak kuwatirake entar sak jegi urip ki aku ora tau tumindak ala njuk kon tumindak nyolong arek yang kuwatir to isine kuwi kowe aja deg-degan wis percaya wae Mungkin ada apa-apa gustimu. Iya. nak kuatir ki ketemu karo Petro, Gareng, Bagong, ora. Wis ora usah dipikir. Engko mesti polo awake dhewe dong apa aku teng klitih ku. Nek dheweke ora tau lunga-lunga kok. Ya tetep ning kaleng kabulutan. Ya ora nek dinis ya tak dibon bareng. Sokan melu jaga awang pancawat ki buyep-buyep kok. Hmm. aja meneh kok ponokawan ora didawi kudu kon jaga dibon kon nguwati negara agek nyuling ngebon to. Werna-werna. Ayo mangkat saiki, Gup. Monggo kula biraken, Raden. suwela diri Nerpati Jaya Sugriwa Tuwun sedaya para andaning wadya golongan loro monco mati dene Katon labar wonten sak grimpak pun pindho dalat trimu ing lamre wong astandane sekar kacung mangandar eh utawa jayani lo kula diwadi pepak kabeh para wadya bala riwanda ing wektu iki tak ajokake ana ing pakuwon suwela giri Engetipun ngabdi mboten wonten ingkang nglerawaken sedaya sampun sumadiya wonten ngabiyantaran wonten ngabiyantara samiya nyadong dawuh kados pundi saking pangriptaning penggalih kula lho. Dadi pangertemu ya Ngerjaya Anggodo kabeh para wadya bala Dino iki tak ajokke. Awit aku nampa dawuh saka Gusti Muwang Agung Pancamati. Wiwit iki para wadya bolo kabeh didhawuhi kumpul ana ing negara Pancamati. Kumpuling para wadya bolo sepisan ngumati negara. Kamping pindhune wong agung nampa ature pepunden Yayi Wibisana, Yariya Gunawan. Yen ora suwe meneh negara Pancawati bakal kelebon Durjana. Ngendikanipun Paman Wibisana, "Iya. Yestungro jagat manik raja dewaku. Paman Wibisana menika saking rumaos kula kados dene Jawata ngejawantah. Saged prisa sak derengipun. Iya pancen kowe mengkono kuwi melane bisa kowe matur nuwun marang Kang Murba upama ta pamanu Wibisana kuwi ora lenggah ana negara Pancawati ora remuk mergo pengamuke Wadya Bala ngalengka Diraja. Dewa sifat adil. Iki wektu negara Pancawati tetep bakal ngantam kundure pepundhe Murti Angrasinta. Upama ta basa muka ora nglenggono kanthi digawe alus malah bisa kelakon nganake peperangan kang gedhe. yen mekaten saking ngendikanipun Gusti Nata Agung ing Pontowati dalaran nampi ngendikanipun Gusti kula Raden Wibisana. Kula suwun sampun ngantos karun den lampah. Ingin kula kuwatosaken yen ngantos para wadya bolem nika mangke randhat sowanipun saged kelampah negari kelebetan Burat Moko. Penyanipun Gusti Prabu Jayasriwa tentu saged nampi dedhuku. Mula dengan tipe kelayatan tak parengake mangkat dina iki lan kubur rampin ing pisuanan aja nganti padha lali menapa mboten prayogi ingkang sepalih dipun kendelaken wonten swira giri mbok menawi wonten dom suping toya mengko dadi pengarep kabeh diwit sowan ana negara Pancawati nyadong dawuh yen pancen mengko diparingi dawuh supaya patak baris kurangane apa adiku ibu sora bakal ngetrapake marang pakar tri purwadya bolo swilogiri ngestu dawuh diwarenipun kanthi rumo kepareng ingin putra nyuwun pamit bidal sak menika tulis dari purwadya bolo ya sing padha ngati-ati tak odol sangka kadewati Raden kowe hukum ingkang kewajiban nyeret gandeng metu iki aku nampa daus kok kanjeng Rama sawak tak mongso-mongso ana para gawe aja nganti kelayatan barisan Pancawati karangan sungsang bolo balik sampun mboten mawi reta jara-jara inggih kula Raden Kuatrinite gigiripun Kang Abdi sawi kula dherekaken ngodol Kang Rayi Gusti kula Bubis muka suruh gajah liman dadi. ngrasaniro risang senopati padangipun kakang yayi yayi trigongo kula kang mas bubis muka suro pun kakang lumawat ing praja ngalengkon diraja ngawa wisudarmu kena tak paribasake ana bejane durung ana dah ulati kangas ngendikaken wonten bejanipun mboten wonten pun menika wonten tembung menapa tegese mengkene wis bisa ketemu nang rama durung bisa ngaku putra karo Thank you. jenengane awake dhewe gelas niku perjurit poncowati ketara munyuk do nyandang perjurit munyuk ya ana sing model rada maju rada maju ki piye tegesipun menika majuane rada ana kan buktine menika ketek kok gondrong ne uripe sampeyan duneke pelajar ngono lho. Wis ngaku yen kowe pancen pragusa pragusa endi sapa jenengmu? Mengko to kabeh kingkin kula Raden. Iki ana prajurit ingkang metuake awake dhewe. Menapa menika senes prajurit saking poncowati dudu? Yen gendirane iki gendira ngalengko ndiraja. Wah. Topi, dipun taken nek pancen ngaku wong alengka ora kena nyak-nyakan ning bumi Pancawati. Ngaku dhisik kowe sapa jenengmu saka ngendi pinangkam? Babu. Kowe durung ngerti karo aku, iki putra ngalengka diraja aku Trisirah. Jenenge Trisirah. Kowe niki putrane dosa muka iya. Aku Jaya Madendo aku. Sing takon karo dapurmu sapa ae? Orane wong takon kok nyelo-nyelo ngaku karpe dhewe ngumukake le jeneng Jaya Madendra kuwi apa? <laughs> Ketek niku nek ketek ora pengalaman le jimoro ya ala. <laughs> Wong e di dapur-dapur kae. Mulane sok menek ora takon iki ngaku aja ngaku. Karepe niku ora ngenteng-ngenteng ngriku to timbang ngriku ndadak takon ngoten. Kowe ngaku sopo, Yen durung mangerti Satria Bandayuda putra Wokis Kerlo. Iki klebu Senopati Pontowati, aku Jaya Anggodo. Jaya Anggodo, ya dasarnya tuwa iki sing nyolong jamang sada sak ler rikala biyen. Tapi kingkin lah, rak tenan kae sing jenenge lambe rusak kae. Ora takoni semlonong. Sing takon kuwi sapa, ha? jenenge wong kemajen kuwi ora ngaku kuwi ora sah kokeang swara aku ngaku nganggo lambeku dhewe kok tak rurui opo aku nyile lambemu antem watu sisan kuwi <laughs> kalah meneng damuk munyuk aku Joyo anggoto onong pan ganting wis ngaku yen prajurit Pancawati manut dina iki. Kowe cilik tak bondo tanganmu tak gawa bali ana ngalengko diraja minangka bukti yen wis teluk ana negara ngalengko swarga ginawi ayu kowe bakal ngancam bandaku sak kanca yen pancen kowe iso jebol dadane jaya anggota bisa nempuh barisan saka negara kanca mati babu wujudmu bungkrang bangkreng bangkamu sak kepel gedhe nyantang perkara candak sawetara perbatan dadi aku kandamu mrene pantan sikar siramu tumrap mrata jeneng mrata tangi organe atiku sampun boten perlu gepok kancanipun Raden Jayanggoda yen perlu kengabdi kingkin sagah gandeng sirait yang ngalengko dirujuk pun teguh mangrek kinten-kinten bodho kalane kota tandingane iya mati ya ah, akan timu batu eh opo tumenggung wonten menapa Raden Orang jadi wong mati kan digugah oleh mayar temen. <laughs> wong niku nek pun kebacet nggih pawitan gila dilalah panjenengan diporot tangan karo Jaya Anggodo niat kula niku ajeng mateni dheweke kula candhak kula engkuk-engkuk nek perlu tak nggone jaran loro sira karangan lha kok sing gondrong kok maju mongko kali mak cuwet ngoten kula krungu swara ngoten kok mak perinding terus kula teturan niki wau Kowe dikapake gesek dicuweti niku wau. Wis para medeni kok ngono kok malah cilik atimu. Tanpa paedali brengos kepel-kepel, brengos ning ngulu malah. Wadiyo bolo kabeh ditanani sikup gaman tak terajangi berduit Pontowati ngatos satus Raden. tuh -tuh pacuren kong maguru kongso suarane lerembutul-mbutul no surapatut banget tak tibani anteping tangan Kawiwitan pindu temomo ramba-ramba ora digawe rasa pantes yen kowe putrane Prabu Dasamuka. Aja mayu anggota kecandak lakon sempal-sempal balungmu. Sepisan tak ngapura genep kaping pindu kowe bisa ngrayang karaku aku mbeguru karo wujudmu. Mrene kecandak lakon rampung nyamuk aja mayu trisirah. Kowe isik wali musuh karaku. Pak tanda lakon pasti tidak aku. Wah, eh, ini iyo. Ya, Pilih. Kan. Pilih. cho tiền đổi đi em What, what? పిల్లలు ఒక్క కావాలి pun siram ludiro anggota rikala adu arep secara umum ora menang karo aku ning bareng le maju sing teri ora patek umum ndak cekel koyo nyekel layangan tubruk luput tubruk luput mantat pundak nyokot kuping suwe-suwe aku ngunus pedang leno sabut pedang tugel tak tubruk angele ora jamak-jamak malah pedang disaut dantem ke batukku sembeda kali ngobong-ngobongi bendino kok iso ngerasa ke dewi tak tendang disan kue aku njaluk bantu bopo yen kulo dadis penjeningan isin satrio gagah-gagah ganteng-ganteng mungsuh karo munyuk mon kalah anek kulo sing maju mbok limo nek memunyuk cilik-cilik ngono kula idak sepisan njebluk ngoten. Ora sakukian umuk nek pancen ku bisa menang mungsu karo prajurit Surabaya tak unggahke pangkatmu tak undaki bayarmu. Lek